Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. January 14, 309. Pinahirapan at pinaslang ng Syrian Arabs ang 38 monghe sa bundok ng Sinai. Ang pag-atake ay bunsod na rin sa galit at paghihiganti ng mga Arabo laban sa mga Kristiyano. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.